حسد بدا والبعض فيه توارى سكن القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا حسد بدا والبعض فيه توارى كان القلوب وشاد فيها دارا سبق الذنوب جميعها فبه عصا Kaže, nema ni jednog dana u kome osvanu Allahovi robovi, a da se kaže u tome danu ne spuste dva meleka sa nebesa. Dva meleka sa nebesa. Fa kale ahaduhuma, pa kaže jedan od njih, Allahumme a'ti munfiqan khalefen, ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا kaže jedan od njih Allahu dragi podari onome čovjeku koji je izdvojio na tom ovome putu kaže nadoknadi mu ono što je izdvojio melek a dova meleka se ne odbija braću melek kada nešto kaže i zatraži od Allaha ta je dova uslišana jer su meleki bića koja ne griješe i ne dove osim dobro šta kaže ovdje za čovjeka Allahu dragi, daj čovjeku koji je uložio na tvome putu, nadokradi mu to što je uložio. A šta kaže drugi? Šta kaže drugi? Kaže Allahu dragi, onome ko nije htio dati i ko je stisnuo svoju pesnicu, ne da, kaže uništi mu njegovi metak. Uništi mu njegovi metak. Pa ko je sad ovdje na dobiti? Onaj koji je uložio, onaj koji je škrtario. Onaj koji je uložio, ima nagradu što je uložio i melek dovi, pa mu dođe isto. A onaj koji je škrtario, niti je uložio, a melek dovi, pa mu Allah to uzme. Ili ga uloži, uloži u zlo i u neki šer, pa ima samo kaznu od Allaha te barake o teala od toga do kraja svoga života. Jer kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vojnun lil illa men qala bi malihi hakeza wa hakeza." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Teško se onima koji gomilaju svoj imetak Osim onaj koji sa svojim imetkom čini ovako i ovako, to jeste dijeli ga na lahom putu. Ne gleda kuda daje ako se radi o hajru i o dobru. Svugdje nastoji da pomogne Allaha te barak je o i njegovu, i njegovu vjeru. Jer braćo, cilj čovjeka i cilj njegovog imetka jeste da stekne Allahovo dželšanu zadovoljstvo. I njegov riduan i njegov rahmet. Pa zbog čega onda čovjek da škrtari za svoj imetak? Zbog čega samo da ga gomila, Allah mu je dao taj metak da dođe do njegovog, da dođe do njegovog zadovoljstva. Poslušajte hadis u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme daje garanciju. A kada poslanik nešto vam braćo garantuje, to će se sigurno ostvariti i ta će se garancija ispoštovati. Ispoštovaće se garancija jer je to garancija od uzvišenog Allaha te barake o teana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Thalathatu uksimu alejhin." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Tri stvari ja vam se kunem na njima. Ja vam se kunem na tim stvarima i dajem vam garanciju na njima. Ma nakasa malun min sadaka." Neće se, kaže čovjeku, umanjiti i metak od sadake koju da. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme garantuje muslimanima da se neće umanjiti i meta kod sadake koju da. Nikada. Koliko god čovjek da da i koliko god u njegovim očima gledalo da se njegov imetak umanjio, to nije tačno. To poslanik garantuje da ti se neće umanjiti imetak od tvoje sadake. Nikada. Koliko god da daš, Allah će ti dati više. Da će ti sa dvije strane, da će ti nagradu na dunjaluku i da će ti nagradu na ahiretu. Pogledajte, braće, samo čovjeka koji svome bratu muslimanu da kardun hasen, onaj lijepi kredit drage volje kada pomogne svome bratu. Ko bi dao svome bratu kredit, kaže poslanik, u hadisu koga bilježi Ibnu Hibban, ima, kaže, u vrijednosti polovinu tog kredita, u toj vrijednosti ima nagradu sadake. Pozajmiš svome bratu stotinu hiljada, Kada ti vrati nazad, ti imaš svojih stotinu hiljada i imaš nagradu kao 50 hiljada da si dao sedake. A kada dođe vrijeme da ti vrati, pa ti on ne može vrati, za svaki dan što mu odgodiš, imaš nagradu sedake u toj vrijednosti koju si mu pozajmio. Ima li to igdje na Dunjaluku? Navedite mi primjer da ima čovjek ili ustanova ili institucija koja daje takve nagrade i koja tako čovjeka nagrađuje. To nema nigdje. To samo ima kod Allaha te barake o ta'ala. Jer je on prema nama najmilostiviji i hoće, daje nam svoju milost u svojoj ruci, a mi nećemo ili se nečkamo ili se dvoumimo da uzmemo tu milost i da je kupimo za jako jeftina sredstva. To ima samo kod uzvišenog Allaha, te barake, o teale. Pogledajte primjer jednog sahabije Ebu Dahdaha, koji je jednog dana sjedio u džamiji kad je Allah, te barake, o teala objavio Men zel lezi yukridu Allahe kardan hasanan, fe yudaifahu lehu, wa lehu eđrun kerim. Ko je taj ko će Allahu dželešanu kaže dati lijep kredit? Ko će Allahu pozajmiti kredit? Allah traži od svojih robova da mu pozajme kredit. Nije Allah te bareke vetala siromašan kao što kažu židovi. Allah ih prokleo. Nije Allah siromašan. Oni kažu Allah je siromašan a mi smo bogati. Nije tačno. Allah je taj koji je, koji je bogat, a svi su njegovi robovi siromašni i ovisni o njegovoj milosti i onome što im on daje. Kaže, ko će Allahu dati kredit taj lijepi, pa da mu Allah želešanu da mu to obilno vrati. U drugom ajetu, men zel nezi yukridu Allahe kardan hasena, fe yudaifehu lehu abafen kethira. Prvi ajet je u suri Al-Hadid, a drugi u suri Al-Bekare. Kaže, ko će dati Allahu Đeršanu taj lijepi kredit, pa da mu to Allah mnogostruko vrati. Kada je to čuo ovaj ashab Ebu Dahda, kaže, o Allahu poslaniće, jel to kaže Allah traži od nas kredit da mu damo? Kaže, jeste. Kaže, a šta je za uzvrat i šta je nagrada? Kaže, pa džennet. Kaže, tako mi Allaha ja dajem svoje palme i cijeli svoj voćar palmi dajem na Allahovom putu. Imao je u njemu, kako kaže Imam El Bezar u svome musledu, preko šestotina palmi. Znate što znači šest, šestotina palmi u njehovo vrijeme? To znači kao danas možda za čovjeka šestotina njegovih vozila u voznom parku ili nešto tako. Jer to je bio i metak od koga su živjeli. Najviše su to prodavali, time se hranili temre. To je poslanik najviše jeo datule hurme u svome životu. To je bila najčešća njegova hranja. Hrana, datule i voda. To je najčešće jeo. Kaže, dajem ih, kaže, na Allahovom putu. Pa je otišao do, do tog svoga vrta i njegova žena Umu Dahdah je bila sa djecom koja se igrala u tom vrtu. Pa je kazao, pozvao je izvana vrta, nije ulazio, gotovo, to je Allahu dato, to više nije moje. Kaže, o Umu Dahdah, kaže, izlazi napolje, izlazi iz tog vrta. Pa je kazala, zbog čega? Kazao je, to smo, kaže, dali Allahu, to smo uložili na Allahovom putu. To smo uložili na lahovom putu. Pa je kazala njegova žena, šta je kazala? Šta mu je kazala žena? Propao da Bog da Allahov robe, uništio se. Što si dao to sve, šta ćemo mi, od čega ćemo živjeti? Nesretniće jedan. Tako vjernica ne govori. Pogledajte šta vjernica kaže. Kaže, uspjela je tvoja trgovina, o Ebu Dahdah uspjela je tvoja trgovina. Ti si dao malo, a donio si puno. Kaže, djeco, izlazite napolje iz ovoga vrta. Ovo nije više naše, ovo je Allahovo. Kada su izišli napolje, jedna mala djevojčica u svojim ustama imala jednu datulu, stavila da jede. A njena bi majka svoj prst uturila u njena usta i izvadila tu datulu i bacila je. Kaže, to, to više nije naše. To je Allahovo dželešanovo. Pa su izišli, otišli i nikada se više nisu osvrnuli na taj vrt. Ali znajte da je uzvišen Allah te barake od tela, kako kaže poslanik, koliko je, kaže Allah, dao lijepih palmi Ebu Dahdahu u džennet. U džennetu. A kakve su to džennetske palme? Džennetsko drvo, kaže poslanik, salallahu alaihi vseleme, da brza, da jahač na brzom konju jaše stotinu godina ispod hlada i ne može to proći. U drugoj predaji da je deblo toga drveta od zlata od zlata. To je ono što Allah te barake od tala daje ljudima kada ulože neku sitnicu na ome prolaznom svijetu koju su zaradili. A to je opet od Allahove milosti njegove volje njegovim, njegovim robovima. I kazao je braća Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u predaji koju bilježi bilježe Buharije muslim enfik kaže Allah te barake od tala robovima dajte na Allahovom putu unfiq alejke, ja ću tebi dati. Što znači ako ne daješ, ne dam ni ja tebi. Onda ćeš biti prepušten sam sebi. Daj ti, ja ću tebi davati. A što mislite kada Allah Želšanu daje? Ljudi traže od ljudi, a ovi ne vole da se od njih traži. A neće da traži od Allaha, Allah voli da se od njega traži. Pa zbog čega su se poremetili kriteriji? Zbog čega se ne traži od Allaha uzvišenog te barake o teala? Draga moja braćo, Nema sumnje da musliman i muslimanski umet ne može prosperitetati, ne može prosperirati, oprostite, bez izdvajanja na lahom putu. Ne može opstati, osim kada se bude izdvajalo. U sve korisne svrhe, gdje god musliman da čuje, čuje za hajri, za dobro, treba se odazvati. A nema sumnje da je jedan od najboljih načina u izdvajanju na lahom putu jeste da čovjek gradi Allahove kuće džamije. Nema boljeg načina i nema boljeg jednostavnijeg puta da čovjek dođe do Allahovog zadovoljstva od gradnje džamija. Kaže naš uzvišeni gospodar Tebarak je o Teala Innama ja'muru mesađid Allahi men amene billahi wal jeumil ahir wa eqame salate wa ate zekja. Kaže u istinu Allahove kuće grade samo oni koji vjeruju Allaha i koji vjeruju sudnji dan i koji namaz obavljaju i koji zekija daju. Olem jahše ima Allah i ne boji se osim Allaha. Ne boji se da će osiromašiti jer zna da mu Allah daje. Fa asa ulaike an yakunu min al muhtadin i ti će uz Allahu pomoć biti na uputi. I ti će uz Allahu te barake ve taala pomoć biti na uputi. Allahove kuće grade samo njegovi iskreni robovi. U jednoj predaji spoji, stoji, kaže, džamije grade samo pravi muškarci ljudi. Ne misli se ovdje da se žene izdvajaju, Bože, sačuvaj, no međutim, samo pravi mu'mini i pravi vjernici, kako kaže poslanik, grade, grade džamije. To je sa jedne strane. S jedne strane su najbolji oni koji grade džamije, a najgori su oni koji ispriječavaju gradnju džamija ili nastoje na ovaj ili onaj način da obustave i da ospore takav projekat. Pa kaže uzvišeni Allah te barake o teala وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا Ima li, kaže, goreg stvorenja, ima li crnjeg stvorenja od onoga koji spriječava da se Allah o te barake o teala ime spominje u džamijama i koji nastoji da opustoši džamije. Nastoji da narod otjera iz džamija. Nije mu cilj da privuče ljude u džamiju i da ljudi zavole džamiju i da sebe i svoju djecu i svoje porodice u džamijama odgaju, već nastoji da opustoši džamiju. Da bi on ostvario svoje ove ili one ciljeve. Nije mu cilj znači da radi za, u korist muslimana, nego naprotiv radi protiv, protiv muslimana i protiv ummeta. Draga moja braćo muslimani, kada su znali vrijednost džamije, njihove džamije su im postajale tijesne. I znajte da će u nama biti hajr i dobro kada nam naše džamije budu tijesne. No međutim, danas muslimani naprave u nekom mjestu džamiju i 200 godina, kaže 200 godina stara džamija, a još se nije dopola napunila, a 200 godina stara. Kada će se napuniti? 10 stoljeća treba da se jedna džamija napuni, uvijek džamije prazne. Džamija u vrijeme Ebu Bekra, prvog halife, koji je vladao samo dvije godine i tri mjeseca, se proširivala, četiri puta se proširivala. Svako pola godine, novi krov, novi zidovi, proširenje džamije. Ne do tijesta džamija. Ljudi dovode svoju djecu u džamije i svoje porodice u džamije. U džamijama se odgajaju. U, u vrtovima Kur'ana uzvišenog i u hladu vjerodostojni hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme uzimaju islamski odgoj i islamsku islamsku terbiju. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim Men bana mesjiden yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lehu mislehu fil džennet. Ko sagradi Allahu dželešanu u džamiju, želeći njegovo lice i njegovo zadovoljstvo, Allah će mu, kaže, tako nešto sagraditi u džennetu. Ti Allahu na dunjalu Dunjaluku nešto bezvrijedno, zidine i beton, a on tebi u džennetu ono što ne može da padne na tvoj razum. Ne možeš da pomisliš ono što ćeš dobiti. U drugoj predaji koju bileži ima Mahmed, sa također vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, men bena mesčiden, Voleu kemefhasi katatin li bejdiha ben Allahu lehu bejten fil dženne. Ko kaže sagradi Allahu džamiju na Dunjaluku, pa makar koliko i čapljino gnjezdo. Koliko i čapljino gnjezdo za jaja, Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. Najmanji mjesto, najmanja džamija, ali je to Allahova kuća. Ali je to Allahova kuća. I Allahu draga, imaš zbog toga kod Allaha Đelešanu ono što ne možeš spojmiti. Na Dunjaluku, braćo, kod nas je 1 plus 1, 2. Ili 2 plus 2, 4. Tako mi mjerimo. Ti meni daš 1, ja tebi dam 1. Kada trgujemo ti meni vrijednost, ja tebi protuvrijednost. Samo tako. Kod Allaha nije 2 plus 2, 4. Nikada, niti je bilo, niti će biti. Kod Allaha 2 plus 2 može biti, Allah zna koliko hiljada. Allah daje koliko hoće i koliko želi. To je od njegove milosti prema nama. E zbog čega onda musliman da škrtari? Zbog čega musliman da se povodi za svojom dušom? Pa da onda ne dade Allahu te barake od tela i njegovoj vjeri. Ha! Koji zaslužuju kod toga, kod toga čovjeka. Zbog čega čovjek ima ovoliku nagradu kod uzvišenog Allaha? Ima nagradu zato što su džamije najdraža mjesta Allahu te barake u ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bilježi ima muslim, najdraža mjesta Allahu Đelešanu su džamije. A najbrža mjesta su mu pijace. Džamija, jer u džamiji je savjetovanje. U džamiji se ljudi uče Allahovoj vjeri, dogovaraju se, savjetuju se, nasihate i savjete jedni drugima upućuju, a na pijaci je pravara, obmana, laž i tako dalje. Na pijaci je zlo. Pa onda Allah te barek utala ne voli pijace, a voli uzvišeni Allah, a za ođele voli džamije. I najzad braćo i meta koji nam je Allah dao, je li to naše? Je li to naše? Pa zaradili smo ga rukama, ali te ruke Allah stvorio i taj imetak je Allah, sve nam je Allah dao. Allah hoće tim imetkom da mi zaslužimo njegovu milost ulažući ga u njegovoj vjeri. Poslušajte, braćo, hadisu kome je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže Ma enzeltun male illa li kameti salam. Kaže, ja nisam spustio imetak tebi, o sine Ademov, nego kaže da bi ti namaz uspostavio, da bi namaz obavljao. Zato ti Allah dao i metak za namaz. Pa dobro, gdje ćeš obavljati namaz? U svojoj kući? Ne. Namaz se obavlja u džamijama. Znači, Allah ti je dao i metak za džamiju. Hadis jasan ko dan. Nisam ti dao i metak o Allahu robe, ni zašto nego da bi ti namaz uspostavio i da bi namaz obavljao. A namaz se ne može bez džamije obaviti. Znači, Allah ti je faktički dao i metak da ga trošiš i da njime džamiju praviš Allahovu, te barake o teala, kuću. Bileže, bileže imam El Bejhaqi u svome sunenu, U jednoj hadisi kudci da je Allah te barake o teala rekao kaže ja ponekad naumim da kaznim jedan narod. Naum je Allah Đelšanu i odluči da kazni jedan narod. Kaže pa pogledam u svoje robove i kaže vidim da među njima ima onih koji grade džamije. Pa kaže odustanem od onoga što sam naumio. Hoću da kaznim jedan narod, ali kada vidim među njima moje robove koji grade džamije, kaže oprostim im i progledam im kroz prste i neću da ih kaznim zbog njihovog rada. I neće Allah te barak i otala kazniti ljude dok budu na dobru i da budu na hajru. Kaznit će ih kada se među njima poveća onaj habec, kako je kazao poslanik, ono zlo, e onda će Allah Đeršanu uništiti, uništiti ljude. Draga moje braćo, na kraju ovog našeg izlaganja kazao bi samo da je izdvajanje na Allahovom te barak i otala putu tema o kojoj se može mnogo govoriti. Ajeti hadisi koji govore na ovu temu brojni su. I trebali bismo možda još nekoliko ovakvih predavanja da bi o tome podrobno kazali. No međutim, želim istaći dvije činjenice. Jedna je činjenica da ova vjera i ovaj din ne može opstati bez ulaganja na lahom putu. I to je svakome jasno. Da to ne može opstati bez imetka, bez imovine. Druga je činjenica da će Allah Đelešanu pomoći ovu vjeru. Druga je činjenica da će ova vjera biti uzdignuta na drugim vjerama. No međutim, gdje je problem? Problem je, braćo, samo u nama, hoćemo li mi dozvoliti sebi i dati sebi malo zora da mi budemo ti sretnici kojim će Allah pomoći ovu vjeru. E, u tome je problem. Hajmo mi sebe učiniti generacijom i tim sretnicima koji će pomoći Allahu vjeru. Allah će, ako mi nećemo, tako mi Allaha, Allah će nas brisati sa zemaljskog lica i poslati generaciju koja će se boriti na njegovom put, putu svojim imecima i svojim životima. Znači, nije dobit nikone nego nama. Allah ne treba ničega našega. Kada bi svi ljudi uložili sve što imaju na Allahovom putu, to neće pojačati Allahovu snagu nikoliko kada čovjek umuči iglu u more pa je izvadi. Jer je Allah sam taj metak dao. A kada bi svi ljudi zaustavili, niko ne daje, svi šrtare, ni to neće oduzeti od Allahove snage. Jer Allah može sa riječi kun fe je kun, bidi i ono biva učiniti šta želi i šta hoće. Ali je korist nama, nama se korist više struko vraća. Hoćemo li mi sa svojim imecima zadovoljiti Allaha te barake o teala i zaslužiti njegovu milost i njegov rahmet. Molim uzvišenog Allaha te barake o teala da nas učini od iskrenih svojih robova, da učini nama bereket u našim imecima, da učini nas od onih koji grade džamije i koji se odgajaju u džamijama Allahovim kućama i da ujedini muslimansko tijelo i da nas učini od onih koji će imati lijepu konačnicu u džennetima Firdeusima sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam njegovim ashabima iskrenim, dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Wa sallallahu ala nebina Muhammedinu wa ala alihi wa sahabi ajma'in wa jazakumullahu khairal jazaa Ja bi se samo na kraju još zahvalio i po običaju rekao par riječi. Prvo, mi, hvala Bogu, idemo u susret velikom mjesecu, mjesecu šeha Ramazanu. Mjesecu koji se sastoji od dva ibadete, kako kažu, ibada i ibada bedanije. Znači, od materijalnog i duhovnog dijela. Znači, gdje imamo, postimo, i naravno izdajemo, dajemo svatakatu fitr. To su naše dvije obaveze koje su nam stavljene u dužnost privatanjem kermežajta. Drugo, htio sam kazati na jednom primjeru. Upućen sam donekle jelo uzbivanje u nama prijateljskoj, bratskoj, islamskoj zemlji Kuwait, koja je svoje vremeno slavila jednu od najbogatijih zemalja svijeta. Jedna od malih, jako malih zemalja, koja broji oko manje od milion stanovnika, domaći, jel? A veliko bogatstvo su imali. 89. godine imao sam priliku da budem u društvu visoki državni funkcionera. I u razgovoru, naravno, koji je vođen između delegacija rečeno je, veliki, znači, državni službeni kaže, mnogi misle o Kuwaitu da je ona bogata po naftu, da je najveće bogatstvo nafte. Kaže, naravno, mi smo počeli naše bogatstvo od nafte. Ono što sam rekao na početku, mi kao islamski umet imamo velike resurse, kad bi znali koristiti. I šta kaže? Kaže, mi danas, mi danas odionica, odionica od Dionica imamo neuporedimo veći prirod nego od nafta. Znači, nafta je samo jedan mali prirod. I naravno, gdje te Dionice idu, gdje su te pare ulagane? U zapadne firme. I one velike, stabilne zapadne firme, koje samo multipliciraju novac, jel? Dobija, bude još bogati. Međutim, međutim, braćom, ovo što je naš brat govorio, treba dobro razumjeti. Ja se zahvaljujem Allahu Đelešanu prije svega i molim Allahu Đelešanu da ga ne izme nagradim. Ali, ovaj novac, braću, da je korišten tamo gdje treba, Allah to lijepo Kur'an kaže. Ja ću naravno apostrofirati. Kada se čovjek musliman ili institucija odvojen islama, ne ulaže svoja sredstva, ne bori se na Allahu putu, Allah će poslati nekoga pa će to uzeti. Vidite. 89. slavi kao najbogatija zemlja. Da bi 90. godine došao Allahovom voljom, Allahovom voljom da kažem, Allahovom voljom, Irak i uzeo sve. Poslije Amerikanci isto uzeli svoje. Danas Kuwait slavi jednu siromašnih država. Zato vraćam što i Kuwait i drugi bogate zemlje, islamske, ne izdvajaju ne izdvajaju braćo tamo gdje treba. Danas u islamskom svijetu veliki je procenat nepismeni. Što je imperativ islama da se moramo obrazovati. Ovaj naš brat i ja isto zavadajući Allahu Đelšanu, a prije svega materijalno ulaganje ljudi imamo sad ovakve slušnjake. Znači, zahvaljujući izdvajanju ljudi, poštovanju, imamo sad ovakve učenjake. Prema tome, Da ne govorimo koliki je broj nepismeni u islamskom svijetu. Da su ta sredstva pravilno raspoređena, ne bi danas imali u islamskom svijetu nepismeni. Ne bi smo imali gladni u islamskom svijetu. Znači, bili bi svi siti i bili bi svi obrazovani. Međutim, ja postavljam nama pitanje. Koja je za sebe, odgovorna za sebe? Mi smo ovdje kao džemat i naš brat i naša braća svi ovdje odgovorni za sebe. Koliko smo mi kao džemat ovdje? Jer mi i jednog učenika koji će nam sutra doći slično našim obratu, da nam drži predavanje, da nastavi islam, da širim koliko smo mi i kojeg smo mi učenika stipendirali. Ova džema. Znači, govorimo, govorimo ko je tu nije, a mi smo nimi braći. Nemamo pravo kritikovati nekoga, ali sam rad. Znači, moram poći od sebe, i mi početi ulagati, i mi početi razmišljati, i ulagati u džami, ulagati u kadro. Bez toga nema obstaka i bez toga nema napredka. Je zato u islamu i propisan zekijat, zato u islamu postoji institucija vakfa kao logistika razvoja i nositelja islamske države. Prema tome, bez toga, bez ulaganja, nema napretka u islamskom društvu. Naravno, bez nauke, a za nauku, kako kaže bez <clears throat> materijalnih sredstava neće biti nauke. Ja sam rekao na početku, mnogi danas primjećuju da su muslimani napredovali kada im je bio cilj postići Allah Đelešanu zadovoljstvo, ne osvajati da bi imali što više duluma hektara zemlje, da bi to njima neko dao, a će on sutra biti paša, nego zato da pronese Allah Đelešanu riječi, Allah Đelešanu poruku ljudima, kelime šehadet la ilaha illa Allah. Da nema drugog bosa, Boga osim Allah. Kako to kaže profesor Allah Rahmet ili Silađić, ono la znači kometla, briše kaže sve ispred Allaha nema ništa. Samo jedan jedini Allah Đešanu, njemu se jedino pokoravati. Molim Allah Đešanu da nas uputi na pravi put i da budemo iskreni i pravi, vjernici i da od ovoga večera uzimo šta ima šta u džep. Assalamu alaikum, barakatullahi wabarakatuh. ناعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر الأوفى Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يكاد يصرخ أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجوه ورصاص من حوله